go apa apa sing sakno nek sampe ngeneki anak putu ki ujare wong tua tur ngeneki kekancan kula sing api kudu mapan jangan sebab sembarang kaangkang dikuatir no ono persoalan mulo akhire menjojo seduluran enak odulur sici gak koyo dulur loro enak odulur loro gak koyo dulur anak dolor telu gak koyok dolur papat tapi enak dolor papat gak koyok dulur sajakat waduh akeh <laughs> Thank you. rambuté ireng. Cuma teng anak putih kaya blekok kaya. Ku arep kuwi gak ono semir, eh. tak kapur. Wah, tutuk omah sih adem, halus dolane. Bareng mlaku no aspalan panas, panas rontok. <laughs> kaya sepatu panun. Walah, lah. Ngene lek petuk wong ndi wong Karang Rejo Gang Papat nomor 6. Seeling nyimak wis lali suwe gak kepethuk aku. Oh iya blontang ya. <laughs> Waduh kok pecet. Ayo liwat ndi kan saiki. Ayo. Ayo liwat ndi. Durung metu wis kon rajan. Kok soal aku nggo pecet gak nggo pecet iki urusan urusanku. Kamu karo iku wis rong wulan mulo gak petu aku ayo. Kate liwat ndi saiki. Gak liwat ndi ayo iya, tak <laughs> petuin kok kene ngene. Kok ning mosok karo. Nggo pecete lapor. Gak gepuki anakmu. <laughs> Lho aku ki lak elek-elek tau dadi blantik sapi ta. Lah pecit kok digowo ngiring oh ngiring wedhus iki. Wedhus akeh wedhus peneng. Wedhus e Lho wedhus kipas iku akeh penipen-penen ta ya. Wong jaga toko aja jarine wedhus. Wedhus ngabur ta. Wis gak metu-metu pisan kon takokno pertanyaan jenengan. Rasane mah wedhus peneng. rencanane ngono. Rencanane ngingu wedhus. Ngingu wedhus. Kang nanya obyeke apa saiki kok arep wedhus? Loh aku saiki obyek gak tau ono omal. <laughs> Oh ditagi wong ae. Kok dadi terus. Nek dulu awak dhewe sore kok ndak kandane. Pokoke gak ngersu lho Pak, sembarang ora tak ngersu lho iku boleh dadi nemene. Lho tapi aku daya upaya sampe di mana? <laughs> Ngene. Sa kok ngurip iku nek gak daya upaya mati tangane. Iya, mosok setahun pas gak iso minggat kira. Rencana ku gak pernah Diego lah. kok niku eling duangan wong asing ae. Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup. Iya, pancen yo kudu ngono wong urip iku nek gak daya upaya. Yo ketinggalan. Dalan sing kari lho mesti iso nutup no. Yo mesti tak tutup. Ambil apa? Hah? Tutup ambil apa? Ambil larakan. Kon sangane kota mati ya ta Lah aku iki daya upaya kekarepanku ya apa supaya iso lancar ngono lho. Lah saiki nyambut jane iso lancar yo mm-hmm. banyu kok dilekno sing buanter. Lah lah wis banter. Lah terus wedi ku di timpet, ngono lha diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku. Oh iya lah nek waktu bayaran. Yo njaluk kali <laughs> ngono. Lah padha brengi miwak mujae. Wah, kok iki wis padane apa tok? golen dolen golekno lebon ya. Kek ono pengaran sing apik, ngono lho. Jare peno tau nyewano hmm. jaran barang. Iya, pancen. Nek tretes? Iya, sik buri nang tretes barang. Jaran peno dhewe ta? Gak jarane tanggaku. Jarane oh. ngono ya mbeli nduk jaran. Jaran lebon. Jaran lebon. Dino setorane pira? Katam tentu, kadang-kadang ono wong luar negeri. Iya. Iya ta. Wong turis. Iya. Iyo kadang-kadang pemasukan iso 3000. sedina terus ngewu iya terus disetorno nang sing duwe jaran pira iya kadang gak kadang-kadang ya tak cicil kaya abang panci lho ya disetorno kabe ayo sing temen ya ya tak setorno pira setoran itu sing temen saya kini terus pakane malah penuh hah? pakane jaran malah penuh pakane jaran? iya Ika, melo tanggaku. Ya melo aku. Ya, sapa sing jamin? Mangane malah penolak terus iku ne ya apa? Apa ne? iku ne apane wong makan penak iku oleh teko sing duwe jaran iku oleh wong makan penak iku iya saiki upamane lebone 3000 3000 aku ngapek 10% oh dadi aku oleh 300 300 tapi lah hmm. enak ta lah sehat wong nyewano jaran iya tapi ndelok nek ana sing nyewa wong iku wong turis jarang mrene Sing lemes ae, Pak. Sembarang hmm. lemes lah. nyambut gawe lancar. Iya pancene. Ana londo teko wis langsung ing papak. Lho sik buri iki kon tak kandhane. Nek londo tuwa sik kene diatur. Oh soalnya gawani banter. Gawani ya. banter dituntur. Tapi londo tuwa yo gowo sinyu sapa sik rek iku ra. Apa gowo sinyu? Londo tuwa gowo sinyu. Iya. Londone takon numpak sinyune numpak aku. Lah Ya apa? Lah sing garu rasa sana aku iblone lah. Yo bola jangan garu kan. Wah. Yo enggak, yo sewakno jaran mana nang kanca peno. Iya. Tapi milih sing tuwa-tuwa ae, peno cek ngetut, ngedutno cek gak nem-nemen. Lek sing nom pasoro ngono. Lah iya, kadang-kadang lek ditumpak isinyone. Aku iki ngetut mburi. Oh. Tapi lak genah ta? Lho kenek kenalane carane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong ketemburi kok lho. Lho, ampe peno soro-soro aja ditutno jarno wis sak parane Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong itu kok delok 3000. Ilangno jalan situ. Kon iki ya apa sih kon iki? Sing tak masjidmu iso terus jalan. Lah saiki carane jaga kesehatan nek ketemu jarno ojo nemburine iku salah-salah yo. Ya. Iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ana ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho. Wong seneng nek aku dicai-cai jaran. Aki iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. Gegeti ndelok lah. Oh, kok rasaku setempel. Setempel wong capel kuda kok. Setempel ngawur ae kon iki. Ya golek objek liyane ja. opo ngono lho, apa nang Traga Sarangan kono? Kono iki akeh turis-turis sing rono iku. Iya, turis-turis pancen yo golek rono. Lah saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku jaran kurang. Iya. Ya golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan jaran hmm. Imar ditekakno. Heeh, terus terus jaran jaran iku lho sing gedhe. Sing gedhe jaran Teji. Iya, jaran Teji. Iki ngelompokno jaran lak male dadi kebun binatang <laughs> kali. Lho carane supaya laris. Iya, tapi nek gak ono sing nyewa kabeh apa sih oh, coba? Wis ngene iki mangan gak sepiro, sewan gak sepiro wis jarang kepang ae. Hah? jarang kepang wis akeh enake gak gak gak ono pengeluaran ya. jarang kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ono turis numpak jarang kepang. Kok niku ya apa? Paling-paling jika rusuh anakku dewi. Lah ya iku ae lek panjene penuh hmm. kae dhewe ya lewat yeah. iki muka iki dicet dadi kan oh. oleh dicet Kaya, foto ciut heeh mm terus gambar diambakno terus ah. cili digedhekno ah. iku kok iso laris peno terus aku dhewe sing mlaku iya terus kepethuk bojoku <laughs> kon niku <laughs> kepethuk bojoku terus bojoku panggling Kale tu Roma tur njopo aku. Komisi nengah ae kon niku kekaisaran apa niat megatno aku ayo konco lek urun-urun rembug baik diterima wis lek ngono piye gambare mari lah nek gambar iku ono ono ono pinggir embung gedhe heeh golek triplek triplek golek sumba ojo cet lah apa lek cet engko larang sumbo dhisik iya nek perimis kan gak sepiro gak luntur ngono ae ya tambah akeh lo didasari iki pertama ya cek lah dipilabir meni Di meni, dhisik mari dimeni bar wis gak merapa senengane wong kota kuno, rungokno dhisik cok omah rungokno cok omah di di rungokno di omah di iya iya oleh sak kutho lak wis engko iso roh kesenengane wong kutho kuno. ya apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya <laughs> tapi wong pesen iku macam-macam iya lengkap Bulan skap. Iya gunung-gunungan. Hmm, gunung-gunungan. Iya. Kene sing gambar gunung. Iso. Gunung kuwi apa warnane gunung? Modele koyo cacing ngono. Gunung kuwi lak wongkul ta. Iya, gunung yo warnane iku biru apa ijo ngono lho. Lah nek biru, pandangan niku rada adoh. Adoh. Hmm. Nek ijo, nek ijo ide. Lah iku abang ngono niku. Nek abang iku gunung mari kobong. <laughs> Di ana gunung abang. ana ah, gunung abang lah iki ane gunung ireng palang abang palang koning, iki lak gunung abang iku iya tapi gak palang-palangan kok niku yo gunung abang iku gunung sing disentrong matahari esuk esuk wong kono gak tau melajari ilmu jiwa iku Loh, kok gambar kok ilmu jiwa lho iya lah nek diamora lah gak dadi gambar ya percaya tak kenal mujiannya duwe tau duwe penyakit jiwa bener iya wiki lah oknam kondi gue apa sebetulnya saya ini obek apa sing gak nyalai karo konco gak bisa gegeran anak pernah lah wis gede ya wis Iku iya opo, ya apa kayak aku mari hah kayak aku lah kok diku lah aneh kayak ya nah ngono wis tak rabi nari wis gampang pun aku tak kayak nomah sing di ya anak pernah tini. wong kabelan kok kok diku ngarep nanti tini, wis kuat ah kon niku wis dhewe umur luwe ta Arek iku ya 30 lah teke eh, 20 lah wis cukupan. Iya, 50 kabeh. Pokoke nyambut gawe. Umurmu lak 30 ta? Terus. Lah umure tini 20. 20 lak 50. 50. Nek diitung cocok ya. 50 semua seminggu sampe 3 bulan ngono. Iya lah wong macet. Yo dadi apa ta? Nek gak macet gak apa-apa. makanya aku lagi gila gila apa itu Kak, pokoknya aku gak pocak Sing penting mikir dini Lep nak dati murah tua aku lah Alah, sampe kena-kena lu kene pak Enak aku dicelat Wong. Lu pekor apa? Pejo sih sampe ntar aku balik mana Sampe ini ku ilmu apa sih? Ilmu gendam lah <laughs> Ilmu apa? Lah wedhi diteru kok balik maneh? Saya lah iso main dol ta. Mm -hmm. Lah kok balik maneh? Sampeyan dodol pedes piro wedhus pancet situk didol mumet ae, Pak. Lah iya wong wedhus apa omah lho, iya ta. Emang, eman, mm -hmm. nanti sakno iki rak bendarane. Ah. Hah? Tapi ya aku yang celak uang, Pak. Iya, tapi dhek oh. pinter kok. Lah kon gak jawab. Wedhus e balik mrene. Waran kangen ambek papine ngono-ngono. Sakno bapakne wedhus iki. gak terus kan budiman apa? Saya pinter masih ditol balik. Tak hmm. sampai masih uangnya tekorong gak ketengerong. Terus putih marun tutup oma dicat ireng. Hmm. Ditol mana? Marun balik dicat mana coklat? Iya ta. Mana cari uangnya malah male. Iya tapi biaya ya ke? Buat cat lah kata tiga bensin lah. Untungnya tau gue kata gue korek. Kok wis mari tak kayak bensin terus dikorek? Mari tadi wedus mateng kan, Mali. Apa di Kak? Iya. Ngene lho, Cak. Iya, Pak. Ana saiki elek api wis apa jari awakmu. Nek pedes iku wis didol, gak usah, Pak. Wis hmm. balekno, cok, dingonokno lek iku nyale karo wong liya ta. Iya, balekno ini. Loh, aku sing dikongkon. Lah aku mosok iso ngudu sak menung gedene. Amri entek perkara nih Ya apa? Wedhus iku blenek kan om. <laughs> Sawan muruk iku ngono malah. Lah mesti sanjak ringgit langun. Ya gak apa-apa wedhus sing ngene ya maring hmm. ngono nek dhewe teng dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan. Loh kok sing ndi? Bapakmu. Bapakmu bapakmu sing poni ngalapati gua. Kok ni jahe kape dati moro? Oh, makmu. Mbak. Mbak. Oh, mbak. Eh, begitu ni barang. barang mesti dal, ya tolong ya apa? apa-apa, pisah naik gak apa-apa. Kok tolong gak selamatan, kok ni lak rilo, tak iya? Ya, gak tak relai ku. Jerone ya, orang moring. Ya, lah kan di omong-omong bikon jajak man, gadung tah, tak. Apa? Pandemi gadung tah, upe lo. Mau, jajak. Ngawur, Ya cocok aja oleh. Yo. Masa tadi goreng dipeton tek. Sangat ngapa dus kacane. Ya gak mikir ngono. Ini mun nduk tuban pian. Iya iya. Tan utan. Mana apa mana? Ana kulit kendang gak kanggo lak garing ah. Ditunu. Wah ditunu dipangan gurih marun diombeni banyu entah. Oleh rong jam Mekar Pak iku Pak. Iya kayak selang-seling. <laughs> Kok tepat wae. Eh, Sekolah wis apa dhisik iki? Wis tutup iki. Dikakoni cacakmu iki. Aku wis ga sekolah aja, tolong aku ya. Gak sekolah, gak jadi mulai. Sampai sekolah njaluk leher. Kok sekolah njaluk lehernya apa ya? Kok lak sik durung oleh jenazah ta? Lho. Ijazah. Iya nutukno, tapi ya hubungi apa bapak ya wis tak kuat bandani. Ya apa? Jane lek arek sik kuat usahno nutukno, tapi lek banane gakno ya gak iso Aku berusaha golek penggawean Lah ya apa sekolah lulus saya gak iso nyambut gawe. Coba pikirin. Ya ijazah saya akeh iki. Piro? Piro? Piro? Kok enggak tahu brodil itu? <laughs> Apa? Brodil dah. Ah, sekolah brodil. Ah. Sekolah brodil. Modes. Modes. Ngetik iso ngetik. Iso. Ngetik sampe merem iso. Oh, saking ngapale ya. Diji sepole ya arek iki. Panjenengan ya. arek lek dibandani donya ku entek ta. Lu dibandani pengetahuan sampai besok kan entek. Lah mulo iku. Tapi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso mbar karung tuwa lho. Iya. Dendam. <laughs> Wes putih kok ana depan patai koyo lah wis. Gak dendam. Saiki lek panjene gak nyambut gawe yo usaha penggalian dik nang pabrik-pabrik kacang ta. Heeh. Soale bapakmu ngene iki lho, pernah wis nyambut gawe ya? Nyambut gawe apa? Lho jare wis jenis bengi. Diri sebengi apa wong lulu kodo? Golek kodo, gayan selang jelur. Iya apa? Iso lho pak, aku di storno pak. Nah, lho iso. Barang, pak. Saiki larang ya pak. Sama iya. dalam storno Jepang Dewi larang ya. Mau tak sih? Gua nggak sepuluh. Nuk ini murah. Empat pesawat nggak sepuluh. Lah, numpaknya pesawatnya yang nggak kodo ya? Iya. iya. kodok iku ya sih. Kena. Ya kena, kena bayar pisan. Pokoke dibungkus rapet ya gak apa-apa ya. Iku nggo kodok sak kampung ta ya kon nang Jepang. Lho gak ngono lek gelem kirim rono dhewe, umpama hmm. sampe produksi kena iku gede lah iso kirim luar negeri. Tapi gale mati Pak, bawa niku durip. Kapan oh. lem nek mati niku kono. Lah terus lek sanggo banyu barang. <laughs> kon niku ya apa? Aku mrene nggawa ember ta, <laughs> bare kodok iku. Iya. Aku ya kapit nang Jepang panjene. Ya ora oh, kodhok gak kake. Perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki. Penukaran sandal plastik iki ya. Aduh, Pak. Ya mesti sandal gak oleh duwe ngono lho. Kok nyambut gajah atuh-atuh. Kayak mang guyon ya. Lah hmm. peno gelem golek kodhok setor nang kene kene ya ono. Iya. Lah nek peno kok nyambut gawe sebab lek wong loro nyambut gawe lak enteng lah. Iya. Wis peno ana omah tak. Ya dodol dodolat Oh, dodol apa ya? Wini dodol kacokku. <laughs> Biyen tau meracang, ya opo sih meracang saiki ya berat ae. Lah meracang ngono lek kok jupuki ae. Wong iki dhewe ya ngono. Mrewang iki to, mrewang, Pak. Lah kon nyuwung tak warani. Pokoke niku diatur, menjaga kesehatan nang wis tuwa. Lho, maksudnya? Iya. Apa cepat-cepat ae. Ah. Rasakno wingi basa mbokan. Pancen aku ya dulur rasa sak Mulane kesehatan Joko. Isuk-isuk melayu ngono lho. Iya. Mari kuat sak kilo, rong kilo, 10 kilo. Lah fisikku koyo ngene ya apa carane? Melayu rada gak kuat to. ya ganti di mlaku dhisik. Jam piro kira-kira? Mlaku eh paket melayu maneh. Paket maneh ketak. Woi, maneh. Tambah banter ya. Dadi gak melayu-melayu ngenteni ya. Iku gak kesehatan iki. iya nek gak diloro setep ngeblak mati ya ya gak mlaku ae biasa kok mlaku ya lha terus hmm. nek panjenengan anak peno kaya mbiya tak jake wis kok ono borongan graji ya apa sih aku jak lah lapar rek wedok kon nguruk graji iki lho nyatet kayu-kayu sing wis oh sing teko pirang lho iki panjenengan dhewe lho nek dhewe ijazah pembukuan Hah? Ijazah pembukuan. Ijazah apa pembukuan, Pak? Oh, aku sih sing duwe. Lali <laughs> ya. Iya, iya. Pembukuan. <laughs> Ya bapakmu ro aku. Pembukuan ro bapakmu. Apa? Saula nang wirai. Saula. Simpen pinjem iki lho. Iya. Simpan pinjam ta? Eh, tapi akeh pinjeme timbang simpen. <laughs> Iya, iya. Kadhe saiki saran kula panjenengan kanggo nyambut gawe, nyambut gawe ya. Ora usahno nang ngene konveksi yang lho. Konveksi. Gampang. don don ila. Iya. Ah. Bahkan lombok-lombok no gombal barang ku iso ya nek komce. Iya apa digawe lamun. <laughs> Kon niku. Kon niku janake, Pak. Kon niku ni, mateni wong dodol obat lamuk kon niku. Lha apa ngumpulno gombal ya? E? Kain-kain iki lho lek iso jahit barang lah enak ta. Nek jati iso, kotongan apa ae So, Iso. Kon iso jaket. Hah? Ya jaket. Kira jaket Pak. Oh, ini jaket aku, garapanku. Bisa. Ini jaket iki, Jom. Ah? Gawe tok e apa? Jae ta. Hah? Jae. Gawe, gawe. Gawe lah jaket sampean digawe. Gawe tok. Oh, kari gawe. Iya. Oh, iya karena ana no ado jaket mau digawe, Bapak. Iya, gelek kepatak ya. Lah, ya di. tapi gak tahu cak masih penuh keadaan kayak ngono tetep nyambut gak berusaha oh, iya, iya. untuk mengatasi banting tulang Hmm, ya mersi inget ya. Ulu <laughs> cak. Ya iya balak-balak bantang banting ya. Lah timbangane banting tulang wingi aku duwe unce tak banting dhewe. Isih eh, eh, anu kapan kamu tak dolan ya? Iya. Tak dolan rono anu. Nek ana lebon penggawean ku tak kabari. Iya di sana ya. Hmm. Iya apa? Ya liwat bangkai. Hmm? Bangkai apa ya? <laughs> Iya bapak. Liwat bapak. Iya. Liwat bapak ya. Jangan anu bapak lho, Pak. Heeh. Jangan enak kok. Oh. Apa nih? Sampai njur bapak jangan enak. Iya, kok niku bapak secara mendalam ta hanya anu cok ae. Enggak. Katanya ini penuh nganggep aku, mantep ya tak lebut nang jero ati. Testing lho ya. Kita hmm. berusaha. Ya kabeh iki ya melalui testing. Kono gak usah nyambut gawe dadi murid aku. Lah iya. kok ngendur mengkurep. Ya <laughs> nek iso tendeno watu, iya. Turu mengkurep tendeno watu. Alah gak sampai setengah jam lunas-lunas. Kok niku pajane opo ae? Iya sing ngero Bapak turu mengkurep, kok dalang hmm. kuro. gak tak enak pak hmm. tak enak gak tak nyambut gawe apa mulai saya aku bosok karo no eh, itu terserah lantai upaman di dadi itu menak mesti bosok kok mesti bosok anu tiru keluarga besar Masih iya. Indonesia. Cuma sing tak jaluk penojo sampe ngrutono basa tuwa, masih puno tak basani lho ya. Hmm. Ka oleh kok niku kudu pegatan, iku ngrutono taala. Oh iya. Ka oleh sing masak wong tuwa megatno, Pak ya. Wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki kurang. Kurang. Lek mantu sering-sering, "Ayo Pak, minggat oleh rewel ngono iku oleh kapan." <laughs> Gak apa-apa dadi tradisi. <laughs> Gak apa-apa. Wis umum, wis umum. Ana marane adike kok umum Eh ya, umur kena iki piro? Piro? Eh, kok mak sudah 6. Lek ngomong mure pasti kok merem-merem kok. Kaya ulah. gak tau klebon coro. Kene wong ngono kok gak terang ta. Ganti, Pak. Hmm. Tempat ganti, Pak. Wis dine kudu gedhe. Kok terang ya? Rodo gak terang. Ngono sik nanggung sim ae. Hmm? Kene. hubungannya luas lho oh, gak percaya sembarang hilang ditanggung sembarang hilang oh, sembarang hilang tak urusanku elek apa nulung wong tapi mesti mesti gol ya nek metu <laughs> Aja ana panjeget piase. Wis ta iku kabeh lah urusanku. Bapak Bapak lak cukup lah penjabat-penjabat iki. Tapi kan elek eh, pokok wong kan api ya. Iya. Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing ramah-tamah. Lah ana istilah wong nandur api kudu cukup api. Dene metu elek bejane arek. Lho gak lha nandur api mesti cukup api. Dadi wong nyenyuwun iku kudu sing lemes umpama ah. Pak menika sing menika dos pundi, dos pundi lho. Lah terus kasar lak terus ya apa njaluk tulung. Iya, pomane nama wong sugih Pak kula lho. Ngono lah. Lemes kan akeh. Iya iya. Tenanane gak sampe kurangan sandang panas. <laughs> Iya. Iya iya iya. Pernah wis tau nang Pak Lurah syukur. Wis gelek kono dhewe aja. Iya padha. Padha nolong dhe lho. Dedek golek. Iya. Mulai mantri, nang omah ya. Yeah. Sari sama nang bonku. Gak ada sih digugu apa nih? Gak nang beri nang anakku. Lek ngeliwati om aku ibu na no, karo bapak. Iya. Rono. Ibu karo romo karo anak ya tindak juga. Lo romo mu. Romo tambak. <laughs> ya romo. Kau nyilo romo tegak apa nih? Tegak keroman dah. <laughs> bajul. Lah ya lah bajul lah. Kayak keluarga besar nono Pak. Jadi romo oh, ibu ngono ya. Cek intelek titik. Ya sik tak kabari ya. Iya hmm. ya, hmm. eh, teman <laughs> <laughs> eh. ya. Ya aja lali ini mrono mam pira. Eh jalu-jalu teles canda apa. Ya isin Pak, tak kabari telesan. Ya. Dhisik lho, Pak. Ya kok kudu dhisik dia. Ya tak balekno. Pira sih kok tak dol pira ya? Hah? Lali. Lali. Tak jupuk suwe. Hari 15 mesti balik maneh. Salah dhewe gak dicancang, ya. Salah dhewe. Kak, meneh salah ya. Wis didol lah kekurangane jalukun. Iya, wong iki dadi cek langgeng. Dadi sampe nyirani wong ya. Dadi cilik peno ngono lho. Iya. Dadi salah siji termasuk blacklist. <laughs> Iya, bener-bener. Hmm. Ya, ya, ya. Iya. wah anak penek wae ya. Lho kon iki apa? Kok gak dilebokno anu ae? Apa hipertensi? <laughs> Dilebokno pramugari ta apa ngarep ayu-ayumu? Biyen nak, tapi tak lebokno pramugari badan kapal udara. Terus Lah gelek-gelek ana kejadian runtu-runtu itu. Wedi ae. Oh, nyambi dhewe sembarang kadang-kadang masih ono ambene ya kecelakaan ono, Pak. Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang mergo. Dhisik bojo pena turu ketiban hmm. gendeng ya mati ya. Iya, lah ya apa tepak pilingane. Ngono <laughs> kok dipacak. Eh eh eh. liya badhe mangkel tok ora. Kone kan duwe kerjaan iku golek nang sawi samin. <laughs> Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk. E. Makane kono dhek ngropel-ngropelan ya. <laughs> Lah kok turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alang sih. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. <laughs> Apa iki? Lin Kaspat. Turu iki mesti mundak. Iya panjene. Ana sing aran kon ngelikas Kaspat. ana sing nyeluk balik pat balik pat tepat dewan sang kanthi wis sepat wong koyo aku lho jeneng kuwi luas ya apa jeneng lho bener safari safari dari jeneng pasaran iya tapi luas kok iso luas delok ono safari penerangan lumon kon sokran penerangan gak ono sokran kanggo banyu ono <laughs> iya ya apa nyambut gawe Sopo? Wis kanca dhewe kuwi suwatu. Wel, rewel jog bojo sing nyari. Ya padahal ya. Bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garpo malor kok iso. Eh? Apa? Iki garpo malor iki. Oh, mak bojo lawas ya? Iya. Tak tak cerewet ya bojo lawas. Ya ora moso nek padahal tukang batin nang perumahan ora oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iki ya apa bayaran 2500 kuli. Tukang 3500 kok oleh mangan. Mangan jopo coba. tapi oleh serawut gitu. Iya, kon mangan pun terus berondoli kon keran. Ah, kon iku pokoke sarapan. Nah. si penting kan nyambut gawe ini ya. hari. Kon. Bayarane kari-kari ya. Yo, omah dimarekno kan enggak? Wis bae, gak dimarek lho. Kon iku blonjone wis piro dhek? saya nek nyampur semen didik air, Sing sing akeh kapure. Eh, lah omah lah kata setahun. Bapak oleh rong. Oleh setahun setengah cek kerubuan wong. iya niku wis gak prik manusiaan blas ngene lha kok nyambut dendok kono ati ae campurane 6 siji 6 siji 6 siji ke 6 iki seto apa lho 6 iku semen 6 iku pasir ya oh ana ah, ngono siji siji ambek 6 gledek iya wah ketok pasir tok kono Ya apa mah gedeng ngono kok kadek iki otot-ototan ben iki apa? Jibur iki ya ndelok utangan dhuwit. Kae pager aku rungu. Ya omahe sing karo apa oh, iki? Heh, tambah tuku sepeda motor. Eh, <laughs> eh ngene. Lu cari ya, kene mbok bos ya. Tukonana. Potong 55 ya, ae. <laughs> Jadi ngomong ngono, tuku sepeda motor sih oleh seminggu ya, wis katote rusak. Iya, kaya ruro mesin sepeda motor. Sepeda motor ono ketote. Ah iya, kadang-kadang kan suarane berpet-berpet ngono. Iya. Jadi iya. ku selaketir. Apa selaketir? Ngarani gusi ya busi. <laughs> Wis gak maido sih pancen gak tau tuku kendaraan iki. Lah iya tapi nek wong busi ku ndiri harus ya ngerti kok gusi. Kran, saiki pada wong laut itu bisa jam 4 to, Kran. Jam 4. Iki dikono setengah 5. Ya kok iya, ngedusi anak itu. Tapi apa? Tapi ana tuslah dhewe. Kok ngedusi anak itu lah. Kok kan iku tukang batu tak. Babu kok ni. Wis penting kan oleh tuslah. Oh, oleh lah. Saiki minggu iki jange iki nglembur. Kon murah jeding. Iku bagiane kono dhewe kan, tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon-kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagiamu. Lho, lu ngusungi watu, sing duwe omah tak ngusungi. Lho. Lah sing kuras jedeng aku. Sing ndi pasemban iku? Iya. Lho, ambekane ngkrok-ngkrok iki wisan. Pak kok penemu ngusungi watu kok. Pak bajak mati kok. Ayah, kalau Kau ini kasih digailur gawe, tak naik basman gak orang kan lah Iki sih. Lah apa sih? Alah ah, alah. Mosok aku sih makili ha ha ha. Aja ndungane ngono ah. Ya aja aku akeh ono setan adu-adu. Bonmu iki piro bonmu? ya? Heh? Bonmu piro? Bonku mek 10. 10. Kok 6 dino bayarane piro? Bayar aku 2500. 15. Ya 15 kali 5. Eh? Lakon lima, lakon wingi utang aku pitung ewu setengah. tuh berarti kon balik aku rong ewu setengah, Lah bulet aja kan nih kalau golongan dong bulet tar kan, kan, kan. Utang mana? Jadi oh besi kan. Utang mana? Iki rotok ketel iki. hari <laughs> kau duit lah kok. Iya kata-kata kamu tempuk barang Mei Mei iku soal lima. Alhamdulillah, iya. alhamdulillah. Ono titik pangan titik, ono akeh pangan akeh. Iya. Entek lah. <laughs> Tapi itu Pak Batu ini kok sampai lali kira. Baik kepegawaian sing rutin ini betul. Kan ah, garap kuisan ya, wis kan genan kuisan Ini kuisan kita tak garap gak gelem. Eh, kamu mesti kenal lho. Lah ya. Kenapa kuisan kok kerja? Aja pringi sendiri kon. Lho, maksudnya ya apa sih? Kusen iki wis tukang dhewe ngono lho. Lho, gak ngongkon aku. Duduk kusen kuisan ini lawang iki lho. <laughs> Jangan cak kusen tanda omah. Santai omah. Oh iya. Hujan niku dadi londo panjenengan pas. <laughs> Ya. Iku hujan balu bendo lah. Ha ah, iya persis dadi londo. Kusen ah. <laughs> niku benakno. Nek kon benakno tambah sik tambah kuping kupingare. Kusen lawang kok kon. <laughs> Iya. Budak saya kira. Iya. Cetek kari. Oh. Wis kok sing duwe kok tuku. Apa sing duwe diperes ae. Oh, iya. Iya. Ayo. Ayo. apes kok iki. Kadung sial apes ya kaya aku iki. Wong sing arep tak rungono eno wae. Bertolo ngepur ya eno wae. Iso dolenan bongo minum sebenarnya sembarang. Bar sing kari iki malu. Sing kari aku iki malu tabuan opo. Sar gak ngerti tabuan, tapi genting kowe. Iku lah genting legrek kaya. Iya. Genting sampel Ngerti ya? Terus saya wong seyek ya lho. Ngawur ya jiat. Potong amu. Aku ngerti nek kon nester. Ahli gending roba iso ngrusak ya iso. Tapi kon gak ono gending kok ngene yo pantesen ah. Tak bliki lulu pantesan. Wah arek kok parke dhewe ae. Kok gak sumeneng ningmu ta? Iya. Dati kok satu tukar. kawrae nemu wong blater nek ngomong tarter tapi gak iso ngerti ya monggo dhe tau tukono kemejan ngono kok goblok iku proingisane nek guyu kok lompongan mundure gak ono ya ciat aku dhe bingung rasane urip iki gak ngomong kuwi apa kok ngomong kuwi apa sawangan kok dirasani wong bojo tapi repot nek bojo iki karena ati titik ngono aku diusir kok terus Pokoro mangan sak mangan yang ngono. Dek, iwai kok pancet eh. Ah, sopa. Ambean sih, kok ambek bojo kok ngerasani. Iya, dek. Mbak gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. man eh, man, barang. Iya, dek. lho, nek panjangnya gak ngero saya eman karwane, rek. Loh, cok ngono ah. Waduh, cok ngono tarik ah, ah. Lah, kan ini nyata. Loh. Zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter e banter kon rek. Nek banter e banter kon rek. Lah iya. Ya bare. Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Delokan tabrai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan aku ndelok dulu. Mosok lali. Lho. Ah, ah, ah, Lali ini aku gak lali. Lah iya. Sen delai, brengos sampe ancisian ini lho. Eh? Brengos sampe ancisian. Lali. <laughs> ya apa? Kok iso kayak ngono? Gak anak hmm. kacan, diwolek bingung Lah iya. Ngacan dok somor. Kok gak kejegur? Lah apa? Ngacan dok somor kata gak gadul. <laughs> Lah sampe ya ngono. Iya. Sampe gak mangan tak? Eh? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lo? lho? Biasae aku nek mangan iku awak wis tuwa, hmm. untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya. Oh, njaluk sing anget. Iya, sing anget. Ah, iya, karwane, engko tak golekno bonga-bongane botol. Ngene gak kurang ajar kan iki. kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lan kek dipakani foto. sam lho ya apa sih kon niku no? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya iya iya iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon blak purik ngono kok. Apane? Apane? Hah? Aku oh, gelap moto gelap porik ngono kok. Ah, oh, apaan nih? Iku ngono lho. Porik <laughs> oh. iku lak seni ah. ta. sawangane. Alah nek aku mari pore sampe nyong glibet ae ngono kok. Ngonane glibet aku butuh. <laughs> Ya rapo omah ngapa tak lerekno sawangane mah. Kok tak lerekno. Wis salah Pak Sidia mbek aku tukang tukang siji kon. Lho. Ah, ngene lho anane aku mbek tukang-tukang ku api. Ajeni. Ah, iya nyambet jane cek sregep. Iya tapi kon mlibet ae usah sapari kon. <laughs> Oh. Ah. Temburuan ta. Lah temburuan ku gosong ngono kok. Apa kan iki? jangan ngono-ngono lho sampean cari, kamu bela cari. Cari, sampean cari. Ya apa-apa sih, bapak-bapak. Aku liwat iring apa aku tawani blas. Lah balik-balik, lah balik-balik nawani sampean ya bosen. Lho bosen. Kok bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Duh. apa tanca oh? lah oh. ni aku ayo tak no apa ni sing diomong no sing gak enggak oh, Samen kok jadi temburuan, iya. kue ayo sing rukun. Karpe ya rukun karpe. Nah iya. Usah anak-anak ya putu-putu. Nah iya. Eh, oh, eh, siapa kok apa nih? Ah, sampean ta, cak safari. Yuk, kamar mandi kita kepedayawannya. Bisa nikah ya, karena kok <laughs> rusak rusak temen eh kok ndak keliru ta kon iki kono aja mepet ae Wah. apa-apa wong mepet bolo dhewe ae ya. Dhewe ya. Heeh. Semene wis entek yuk. Oh wis entek tuku wae, Dik, tuku wae. Ya, lha butuh dhuwit piro sih, butuh dhuwit piro? Ya wis akeh-akeh 500. Wis gampang kok ngomong aku, gak eh, usah ngomong. Semene piro 500? 500.000. eh 500.000. Wah, kaya. Apa kan? Jadi tipi kan. <laughs> kebutuhane lagi ta maksud semen tok watu oh watu iya iya boto kurang lu sing ngadek butuh watu maneh ya nang kae iki wis iki kanggo silop iki oh iya kanggo nyambung irung iki Lha iki ana irung-irungane ta, cucet iki. Iya, tapi setadi domongno irunge ri. Perasaan sing diomah. Tekel, tekel tuku ter, tekel. Eh, Tekel eh, milih si putih jare ini. Hah? Kombong putih sing. Iya. Iku Ini marmer iku. Eh, iya. Iki gorongane pira njaluk marmer barang iki? Lho nek isa ya ngono dhek sing apik omahku aja sing elek. Lah sementara ya meja ka dicetheri. Lho. Marmere dijopo. Niku wis itu kok. Iya. Tak sakane tari bondan mali. Yo Kang, Kang. tukang nang rusak. Oh, pingsan. Oh, no. Eh, iya, Pak. Kan ngomong-ngomong nek tuku sepeda motor. Dokteran iki ana sing Apa sing tuku sepeda montor? Eh, tanggo dhewe lho yuk, tanggo dhewe yuk. Lho sapa? Ngomong ae lho. Ya. enak atiku sapa? Dokteran iki lak tuku sepeda montor maneh ta? Temen ta? Iya. Sepeda montor apa iku? Sepeda montor wedo iki Eh, lho, tegese ku aku ngerti lho aku. Bebek, bebek. Ngomong-ngomong mbak aku terang-terangan. Iki lak wedo misal. sampean kok omek iku apa? Lah gak umet mana kon njejeki cerone safari ya. Cerone safari kok jejet kok dukno. Ambekan teh gak ngonone ana wong ngomong tuku kendaraan sampean kok bingungi. Kok bingung iki mana safari lho umek ae safari. Kayak iki apa iki tembok wis mumet lho tembok. Iya wis eling Apa dikaingin ae kok jeding ini. Oh ngawur ae. Lah koyo kolam pulian hutan. Lah iya apa oh, terus Terus gak terus munggah jarung-jarung gak dukure gak Ati kok ngotek. Ora dicolok ke anakmu. Ah ora ngono. Kak ngono kene bocor lah karo ah. Baru karo perlak ae apa? Perlak. Heh? Ditutupi perlak ae. Tau to ah. Sana tak greke. Eh. Ah ora ae. Eh. Kon seneng ora seneng iki kok wangane wis entek lho. Pasti apa? Kok entek kok entek dhuwitku sik tebel, tebel. ya ngomong. Ngomong. ono keyu ae. Iya, njaluk apa? Lah ngono ki yumu ah. Ya yu ya yu. Iki pasire ki wis kurang telung trek iki. Gampang, sing penting saiki aku ono perlu dicit nang awakmu. Ya, iya, iya. Rungokno telingamu ya aku. Ngono lho. Ngene iki apa telinga telinga. Kok kok kene kudu kenal jajar si wedo. Tak ngomong enggak aku pura-pura ndublegi kon iki. Tapi nang ngono di pancen gone sak mene kira. Lho iya tak mepet ngono. Oh, boleh yumu celonan mene. Aduh. Halo, ini lho. Ya, Pak. Ya karo kowe iki ya, tak sana kon sisan ngono lho, timbang. Oh, iki pake nabung ta. Dikekno ya, sik kon ngadakno. Gak takekno. Omar sing arep kon iki. Iya, iya. Kari kabeh ndukur jowo. Lah, aku iki arep pesen balungan. Ngono lho. Oh, sisan sing gawe ngono iki, Bang. Hmm. Kari balungane. Iya, balungane. Wis ana sok keren ae. Sik eh, kayune apa kayu lin ta? Iya. Sing api ya dipaku bengkong kayu lin. Tetek paku. Nang dalane tetek paku to ya. sing bengkong nggih paku dicokmu. Ado lho kayu lin iki. Oh, bisa gak no. Sing genang ngono lho ngomong iku. Suwe kayu. Awet wani randu, wani randu, wani randu. Wi, wi. Jumani Wah, randu ge klompen Wah, kayak kayak itu. Kan gembuk pak kan. Lah kae gemuk gemuk kegeremu kok nah. Ya iki nek gak ngenae lho, sesene gak meranti, ya to, kamper. Ya. Suren. Sing ati uli niku mang. Aja uli niku waduh. Ki bali papan. Ya iya, uli nang bali papan kok. Aku kali wong dino kok. <laughs> Wis gak usah kali biasa. Wis kali biasa e. Eh. Apa jare aku ya? Gorong awakmu golek kayu sing ana telutune. Nah, tanpa disolar. Ah nek ngono atuk golek sing ana telutune kuwi. Iya, kayu kayu karet, eh, kayu karet. Heh, kayu karet. Jarak ri, jarak ri. Ana telutune ya? Iya, jarak. Iya, gaene dari tepi. Aduh. Aku nate mele telutu-telutu. Wah, ngono, cek kuat, cek kuat. Ngomong iku sing genah. Iya. Oh, begecek. Ayo sing wis gare. Ana telutone jek telus iki. Iya. Lah iya kok lagi digalang ditelan sih ngono. Iya iya iya. Tekoro Iya. tak serana kon. Lah saiki Iya. Iya. kon? Iya. Iya. Iya. Ya Iya. 200 Iya. Iya. 200. Iya. iya Iya. 500 Iya. 200 Iya. 500 lho. Iya. njaluk kono dhewe njaluk iki. Eh, eh. Oh, aku gak Iya. Iya. Iya. kono modal kok jam Iya. ngene Iya. Kok dhewe-dhewe iki sih? Iya. Iya. Iya. gak rundingan kok Iya. Iya. gak enak. Iya tak rundingan. Kok njaluk aku. Lah iya, iya, saiki benang ya, Cak. karepku cek ero engko tuku aku dhewe ya gak enak engko sakan aku iki ya bener kon ngomong ayu melok ayu engko bengi dhisik engko ora bisa iki gemelok aja iki yo oh, enggak nyaksekno to nyaksekno nyaksekno apa nyaksekno kayu baluan wong wedok nyaksekno jane sampean nek wong wedok melok iku tukune oleh murah lho sampe lak mari yo melok nek kapan sayu ha ah, pas sayu hmm, tambah murah maneh Nek. mek ngletek kok bisa ngono lho kono bijak pancet cemburuan kok ah, Kalau tak banting wong bodho dakulan kok dagangan ngono. Ya wis. Oh, ya kula. Guyon, wong guyon. Ya kula kula dhewe dhewe dhewe. Iki apa tak gawa? Kresek kresek kresek. Kresek kresek kresek. Sampeyan iku lho apa iku? Wong oh, pura-pura. Wong oh, kresek kresek kresek. Wis kok ya. Ya wis jarang atus ya. Iya iya iya. Wis gak Eh, kok lu lapar nek mangan barang iku ngawur. Lu utang ah. aku ta? Lu lo. Kaku tuku balungan anak no. Balungane omahe iki lho. Ya budal ya. Kapan tekokon? Ya ben-ben dawuh. Kuping ben dawa ya sik, lek arep putu sik dawa iki. Dadi kuping dawa iki. Kapan kali ya mae. Oh, segera ta iki. Ya segera iki kedhe marek nang rekaman ya. Aku curung. <laughs> Ya iki ya iki dimarek. Oh. Ya wis. Iya saiki ya. Udah le ya. Ya yuk. Yuk, kan iya. Yo. Kan nyerot Masih anak melo sapa lina. Melo kan celuk teh kan. Melo ya gak apa-apa sih. Oh, mekek kon Eh melo tok kan apa? Gak apa-apa kaulina maneh pas. Wis, iki mau kok gedhe sengkleng. Eh. Wah, kamu rai. Yo dene kan. Waduh, kasianan. Wis, dak dua ting ati kemplo ati goreng ati. Atine sapa? Sik tak ah, bacak gegermu kono. Sampe niku wong urip ku enak eh, guyon, gak sama guyon. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atas disenggung ngono. masuk. Masuk. Masuk nang ndi? Masuk, masuk, masuk. enak ngono kon masuk ya wes aku masuk masuk apa masuk dhewe ini lagi ya sepi banyak. Sebab bawa dewi melok pasar sore kok. Kok pasar belauran rame. Pengarane karto oleh mang gak bener temen deh. Urusan jaran malah nang jaran kepal. sama sama salah bukan. Dun. Sampai. Eh, sapari. Eh, eh, ini wong wis dadi ta Kowe kok ning wong wis wani ngomong ngene ya wis dadi. Budulane kok peteng ya padha mbek aku. Ku pancene potongane mesaji. Delok kae, nek wis iso ngoceh gendilang ya. Wong wis dadi kok jadi. Oh, cak blontang. Iya. Kok ana omah, Iya, kok nekem ae. iya wayahe anggrem kok kok niku ya apa kok niku ya niku ngono kok lungo wae kok kakling-kling ndolek eh, objek-objek iya biasane nang gonku biasane kok iso kran secara kebenaran iki mang omah iya ngono ya biasane gak ono omah lho ya wis hmm. objek yes tenaga bener saiki yo mali sehat ya sehat ya apa apa kok bekingke kok sehat kok babar gak kok kok tambah koyo profesor Profesor lah, wis tua. Sing kenek lak pilih ngendi? <laughs> kok gak delok ra pancen mikir ya iya pancen mikir setiap hari ini seperti. Hmm, penting iya iya iki mang aku rene besok kermo ono perlu nih cak iya cuma mampir to ta wah Allah apa mampir to iku iki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu ah. iya dadi nek ono rezeki cicik ngene ya peno tak dumi cak ngono lho iya kon kebenaran kon rene ya yumu gak ono omah nang ndi yu ha yu nang ndi tak kon anu nyengkir aduh kok semono kon aku bojo ajar ya meneh takon yumu oh, setai kon perlu yumu apa perlu aku yo perlu kena iya iya apa salah aku hah nang pasar yo golek bahan ora apa golek bahan yo biasae lah yo blonjo ta ah, blonjo gak wong takon gak kulek anje hah gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono biyen dagang kulaan apa biyen biyen kulaan kain gelek-gelek diingat wong yo <laughs> Saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang iki waras saya. Tapi ya Pak Kader iki ngono-ngono iku ri. Iya <laughs> aku dhewe kok iku. <laughs> Masa sepi sepi ana omah ngene kok. Iya biasa ini. ya ini mari ngomong rong ngecap telung ngecap kopi teko. Lah oh, iki nang rene wong bojone gak ono. Mana butuh kopi ta? Hah? Butuh kopi ono. Mestine aku ingin nari kon kan, kopi. Kan gak ngocon. Apa? Kan gak ngocon tuh kopi, Mang. Kan. Lho, topi wis rusak. topi. <laughs> Topi, kopi, kopi. Kopi kok gawe topi. kon jangan nonton pilir ta ya. Ini lho saya. Iya, Pak, iya, Pak. Iki mang aku lak nyambut gawe nang nyambut gawe nang gone cerakan kita. Oh, sik pancet melok iki. Iya, ya melok ya cerakan sing iko lah wis ta iko. ya kawan iya, ngomong. Arek arek sing berunge lho. <laughs> iya, iya. Kok kerasan kan barang? Eh, kerasan yang kawan jane yo gak kerasa. Tapi kerasane ndelok si wedok. Iya. Terpaksa wae. Ah, ah, terpaksa ndelok si wedok. Dadi kon mantep si wedok timbangane si Iya. Mantep, mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep si wedok nang awak dhewe iki yo dianggep koyo keluarga. Ya koyo dulur dhewe. Tadi hmm. nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Hmm. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresah. Lanang iki ganas pokoke sing lanang iki. Ya lah kok jaluk tolong safari apa? Apa? Sing lanang kon mateni. Oh, kok niku? Wah, lama le urusan lho ya. Oh, nyambut gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya kebat iki kon-kon iku, sing iku. Iya, iya. Nyambut gawe tukang batu kon ngedusi asune. Kan mesti pantes iki. Ngono sakernya gelem ae. Gelem aku lek duslah. Lah pendaparane biyen ya apa sih? Eh, Loh, ya. kakek melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane piye? Kayak Aryan tukang batu lho, Cak. Gak melalui cek mater. Waduh. Wah, luar Jawa. Ya nyambut gawe nang gone apa? Nang gone iku kantor ta ngono Ku nyambut gawe nang ngene. Kuli tukang batu. Ya wis itu ngono saiki tolak penggawean repot ben Tapi kapan? Nyambut gawe nang kene iku mesti ono ae Ya apa? Engko ya wis ati-ati ngene ya. Hmm. Sing awas kita dodosi. Iya, boten tak dodosi, ah. boten iki Lo gur kabeh. Gur kabeh. Dikok nendeng. Nyambut gawe wis. Bener hutan pokoke. Ambil oleh ake. Iya. Tak perlu didodoti. Ya apa? omahe rubono. Cek tambah oleh akeh hasilé. Ketara di nemen, arek bojoku ora ketara. Oh, iya. Iku termasuk nitine kae. Iya. Ya apa-apa, gak ketoro, gak ketoro. Cakak bener-bener kene-kene ya. Eh. Gaji, gaji. Hmm. Mari tak gerasi tak cet. Lah gak ero ah, gak ero cet. Iya. Mari kok disendani robo. <laughs> Pikirane kerubuan. Kerubuan iya empere. Lucu nih. Mene-mene nek ana wong garap omah tak kandhane kono. Iya iya iya. Iya. Dadi cek utuni ya. Iya nek aku pesen apa-apa ya tapi balo peno ngono lho. Hmm, iya iya bener. Eh. Tapi ana kumicine lho rek. Iya. Kok oh. kerja sama lah. Iya. Lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kon ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Gowo tok tok. Oh iki menawa kota ahli. Oh digawe kali ta. Iya lan kok soal rego sampean kula iso pitungan dhewe ampe jragan. Napa oh, ya tali iki nek kena sampe melayu ya polisi teko ngono lho. Kok iki maling ngancam rek, Ya wis tak urus nek perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jare. Lho, aja kuatir. Iya. Tanggaku iki. Tak kei balungan. Iya. sampai mati sik ono balung. Waduh, habine ngono ya. Lah wis ta. Ane ah, ngono wis kesuwur, ngono tak glontake wis kesuwur. usaha-usaha balungan itu panjang temen dolek iya, pilihan pokoknya iya. duit kira kenen cak ya iya gak bisa ketahui oleh virus terserah sampean ya iya lah gue pekoran untuk kono kok tak disutir diri iya lah sehingga lah apa tak kirim no iya ada pilihan sih nanti bisa iya lah gue pernah butuh piro hmm. regane iya Kok iya gue bitungan diri no kono tapi hmm. ini apa terima perangko cak ya wis nanti wis wis padu ngono kok wis tuwuh ngono lho iki tak kene artine prangko iku wis kokono. oh ngono ta oh tadi sak kendaraane ya iya wis tak tambung sisan ya to pitungan kendaraan yo ngomong wae iya iya iya nek ngomong aja ambis lanan wis wedo ae gak karo karo ta oh sing lanang iku pelit yo kebetulan pernah-pernah ditenggeng yo apa sih deh jadi aku merono kudu metui sing wedo. Nek soal rego itu lho ngomong ngono wis wedo. Oh. Gampang gampang. Lah yen aku merono, nek sing lanang sik nunggu sing wedo, lah kapan mlebu? Lah gak mlebu mlebu aku. Enten ono meseme sing lanang. Engko nek kapan sing lanang mesem penom mlebu. Nek papa sing lanang arek <coughs> Iku ojo mlebu dhisik. Nek sing lanang nek sing lanang <coughs> Apa sebabnya? E? Eh? Apa? Iku sik watu. Engko nek kapan mesem, mlebu nah, iso mlebu. Enten nah, kan ana mesem. Lah padahal aku mbrono kono gak mesem-mesem. Lak sungi mopet op nama gitu Eh saya. Ya. Hah, duit kita pon. Duit iki tak terima satu sekan. Yo balungan Wis bias kiriman rono. Iya, Tapi pilih sing api-api. Iya iya gendeng ta. Ah, kau iki kok nek gak percaya gawon dhewe iki. Gawon. Percaya percaya. Cokannya ngono. Aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga kok. Baca-baca aturan ya. Kawan, baca Temen ya. Dikau tak kau kabeh ta. Kawan satu sing saya tak sini ya. Kak, wong sik durung oleh barang ya pun wis jalu 50. Ya iya kok kaya gak percaya bare aku. Lah soalé wong iki dragan iki draganku, iku percaya ambek aku. Lah abike iku pilihan itu percaya mbak aku. Wong ah. mampu ya. Ya aku tak percaya awakmu bareng safari ta. Iya. Napa minta no duit 150? Piro akeh duit 150? Iya iya aku percaya. Hah? Iya. Amben tu lho tukune. Gak pernah turun di. Bapakku kelesetan dua lembar. Ngomong amben cari situ didol hisan. Kok gak percaya kok niku. Wis ta. Wis saiki sepakirku tak kirim. Kirim ya. Iya wis. Serah alamate. Lho Hah? memulo dodol nusa. Wong gak jelas eh, ngene lho marang apa kok. Lali ya kan. Eh? Kedunturi, kedunturi. Kedunturi ya. Kedunturi. Oh, Gue eh, tak kirim rono engko lah gandung kono. Ya wis tak kirim rono wes Eh montor iki ku aku Iya ya nek pitungan kok ngono. Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya wis tabrakan. Ya wes ya. Ya kirim tak kirim yo. Kedunturi, kedunturi. Sang pira? Mlebu wis sak gagange. dilebokno kampung. Iya. Lah montor iku. Iya. Kon sik nang nek supire ditawur wae. Oh, kon. Ya ono embong ae, Cak. Ya wis, wis bareng kene abek kuwi Aku sekarang. Iya, iya, iya. Iya, aku terus golek. Ayo, ayo. pesen aku wingi. Oh. Pak ya. Oh. Tak pesen wis kok ah. dilungkas teka wis. Iya, iya, iya, ya kok dilungkas. Tapi aku ya. Apa Tapi kuat balungan ya. Heh? Kuat balungan. Oh, pilihan kok. Oh ya wis. Wis kok ngomong ke dhewe. Lah iki strekane. Iya. Ya wis ngomong ke. Oh, enggak mau enggak sampean oh, mriki. Sampean ta sampean. Nggih. Nggih, ya, nenten. Hmm. Kok gak iso dilerekno. Nah. <laughs> Yo. selera. Jupire ana. Iya. Kenate. Kenate nggawa kuncine kok. Tapi wis leren. Wis leren. Nek kok leren, kabele tak ujet-ujet. Wes lek. Wes, aku sok leren. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak sok mlaku. Ur balungan, balungan. Apa niki napa? Wes. Ya. Empun ya? Empun. Sampai nganu ya, cap jodak ya? Nge, bener. Nah, ya empun, udi otom iki. Sampai otom iki. Lho, sing angkat masuk dulu. Jadi latar rai kono lho. Sampai sarap latar mawon, nah dihitung sing benar. Pekoro sampai dekat latar. Sampai dekat curon urusan sampai lah. Loh. Lah masa cukup dekek turun. Eh telat lagi, telat. Lah kok tak kalau dulu. Sana coba wong lho, Cak. Oh, tak kalau dulu, telat dulu. Lah ngene iki. Ngene gak api. Api api, Cak. Pilihan ya. Pilihan kon tak tutur Pak. Balunya badak. Kuat. Alare. Alare. Apa? Wah, jelas iki. Biang ladine sokra safari. Siapa? Dadak iku malah pengen omah. Dadak karo mang balungane kewek. balungane kucing, balungane badak bajul. Iku apa iki? Sing batak kuat, sing badak. Wah, sing batak kuat, sing batak kuat. Maksude balungane balungane omah apa kena balungan balung-balunge kewan iki. Lho kok nak mekas balungan? Kete balungane omah. Lho kok ngono sapune omah <laughs> Mas iya eh. apa nih ini? Jadi balu Iya. Kamu lo kan gambari sing mas. Kata lo siapa? Mang gunungan nanti ono omai. Lah ada pesen balungan. Iya. Tapi jika ini balungan ya baca. <laughs> Oh, balungan ini omai. Awalnya aku sih rugi. Hop hop. Persoalan ini meningkat kita hukum. Bukan terima lo. Iya, mesti dihukum kan. Kalau malah ke kesmaku. Ya wis diokom. Wah, blontang iki. Lah bener tipis kok selop. Nek ngono cemplak cemplung. Oh. Lah sing diokom sapa? Sebab iki penipuan lho, jaya ya. iya. Aku lapor polisi teko apa polisi mesti diocot. Eh. Jadi yo wis kena saya iki tak tanggung persoalan iki. Hmm. Kok wis aku sing ndoleno kayu kok dhuwitku wis Duh, duit ini tak taro ke duit. Oh, balungannya omang kaya, balungannya kaya wang sakunah kaya lho. Ya, guna ambon api ini. Berarti wis tak goreng nang ndi? <laughs>